Eta soizie guke bai gue hitza etxekiko dugu hitza hitz festivala aipatzea abiatzen beikia antolatzaile dugun zakari eta laguntzaile eta muzikalai eta parte hartzale dugun eh, petie ekilan. Bai, zakari hiekilan hasteko, bo, e, zertan zide ezien prestaketan jakitez hostele juntan abiatzen zaizela festivala. Be, hor hasi gutzak horro muntatzen atzotik, hesiak plantantutzak, jarrala, e, erraiala ja antolatuik ebai bakzei jaitentako, eta hor hasi gutzak bitiak apitiak. Egun eginen jagu sapitoa, hori ba jagu egiteko argunt, eta bai, prestizanen gutzak ez jagu haitik, bena duk lan eh, handi bat halea bizela jake izan kontzertien gunea, hala, logia doa kampalekien guneak ikusten dugu janek prestik diela. E, hatik, hatik, hoi ez da aitzinetik antolatzen ahal edo nekez, ebia e, aipatzen <laughs> daiki e, aste bihuntako. E, Baduzia justoki zerbait pentsatuik edo. Baiagiu sapitoa eta hortan eginen handiagiu ahal bezain konzertu habo eta ageiko nula gaiten den. Xantza batekin ez jagu ze hilabetez hi, ebiki ikusi eta e, e espeo jagu ze bizpahio egun habo egukiko dira ebiak. Habo senetan, eh? iragartzen die egun batetak eta bai egun zumei behantago horraduk behaz ehik kutsatuko. Eta bada bultia bat, hitza eh, hitz festivalan aipatzen hasi gela, behaz bai, e, musika festivala, eh, hiko musika e, iganaziko duziela aipatzen duziebena, e, zer duk hiko musika eta sentako e, hoi iganazi? Hiko musika, duk, ba, emini bat term generik delako bat, duk, justo reggae, hip-hop, rap, elektroa, hoi, duk, gaur, gaur behatzen dugun musika, zenda Euskal Herrien rokaik uh, eh, konzertuetan beti, eta gaztik sartzen dira kotoetan, eta behatzen die rapa, horiek bezala azkenin, rapa duk saltzen den uh, musika hobena, eta duk uh, eh, aktual, duk, uh, hoi duk eza, duk behatzen duguna, nahi ginen aurkeztu tokiko er, eta duk pada bat eba izinazteko jentia beste lekutik, sibeulat, deskubritzeko gugu herri egera.

eta gola, eta hebenko artista ebai izanki, eh, Euskal Eriko, eta gola, gu lagunak dituk ebai urdin, gola. Eh, ni konten nuk eta sorpresa bat izanen duk ebai. Ez baita sekulan izan, eta enetako in, inorke ez den eta ze gara izan den. Diko sorpresa duk lehen aldi bat eta bai, izi gaji kontent eta behan zentzitek ikustia ze manen din. Bai, ipatzen duk eh, lagunak tutiela eh, antolazalik, bai, azpimarratzeko, bai, eh, batei jolea, jordi antolazaletan dela. Mena, eh, justoki, hik, zer espean txaduk bez, eh, kantai edo musikalai bezala, laguntzale bezala parte hartzen behituk, eh, zentako, abentura hortan parte hartu nahi duk? lehenik uh, izigarri izan, da, izan ditian uh, musika, izan festival bat uh, egiten sibeun eta uh, prefosta eben sibeun uh, hain bata izalan gintzen ditiak eba igue bai eta goe ingoian tien projetak ordin, uh, wala, beti eskukalde eh, emaiteko uh, alde hortaikoi eta bigeren aldetik. Eh, nik nahi diat uh, ez duzak bortxaz talde nik behatzen ditudanak eta nahi diat ikusi, wala, ze den, uh, ze imanen den gaian edo egunin, festibaren den buon, eta ni ustez sorpresa hanitz ikustituko ditiagu, beste zumbalte talde zumbaitek heltu bada ez maitatuko, eta zumbaitek izigarri maitatuko. Fe, wala, meni bat deskubritzia, hoi beti musika festibaretan, hoi izan duke ene plaze handiena, da ikustia konzertu bat, eta hortik ekitzia, poa, eta guzti gari Fe, wala, ez bortxaz, ruitia beti zagutzen dianen vhc edo, ara, hor, ikarrikotik musika behi, heben txibeun, eta hoi izigarri importanta duk, eta, wala, bestale justoki lehen urtia duzie hoi eh, antolatzeko, alta bai, baduzie izen handik hor hyliantzen denik, eh, nula heltu zide e, hoien hyliantaztia eta eta holako, ez da horrek bai soja supozatzen baitu, nola egin duzie? artista hanitzen lagunak tutzak edo lagunen lagunak eta geho deitu itiagu eta hausartu gutuk eh, deitzen eta geho artistak tutsuk. Tutsuk ma, proiektia untsa bada, leku eder batetan, ez dik ez erraiteko padaik, dik e, bagutzak. Eta hoi, hoi gertatu duk behin beno barra botan, duk Euskal Herrin ez tutsak sekulan jiten, usutan den sui segur. Altar bat dibiz hori igantzela muzikaen eginen dila urte zunbait. Hua jadanik zin duk, bena ez duk usutan agai sibeun, eh, eta ez ipar euskal herrin ez. Eta fen, plazer bat duk entako deskubritzia berri bat, eta ikustia ze maiten din kontzertu bat. Eh. Duk entako lehen bat bai, Mm. Oentako lehena duk azkenin. Betxeka aipatudik eh, eskukaldia, e, eh, justoki ukenuzi bai eskukaldu bat departamentu eta gipuzkoan arteko e, eh, soz lagungoa zerbait, eta zien aitzinkuntia eta nola bibilkatu duzie? E, Dik sponsoringien bidez eta hoi bai prefosta subvenzioak eta bai akomodatu gitzak ahal ginen bezala eta egin jak pitiaka pitiaka entzinatzez eta zian pazientzia e, lan handia. Enguntian segur ikan zela, baina jale enguntian eh, ze pozitivism eh, ideian hor, eta azkenin horro ikan duk. ez horro, baina ideian eh, bai, nahi gynin nola finkatzen algynian eta egin fen, lortu diagio zerbaiten egiten jale. alta nahi, hastapenin nahi ginen jabarnen egin eta lekia hanitsa san diago duk. Hoden azkenin, azkenin elki eszena bat, izan dut azken menituko problema zunbait, baina lan egin jagu eta hoi zen ideia adaptatzen izbeki eh, baderaik problema baginakian izanen zela gaiza egiteko azken momentien eta agapostu emaiten maiten ahal bezala. Hala, eta liabarnea ipatzean, liabarneko eh, parkia da heben aipatzen. Eta doidu jasetak zuen praktikoekidan urentzeko, behaz, osteretan esken juntan nula iganen da izan akampaleku eta beste naletik. Eh? Hordian, uh, eh, lehenik musikain aldetik uh, eh, eh, konzertik hasiko dutzak arrestiko zazpitan eta urrentzen gaueko lauetan, hoin eustialin, eta nesken egunin izanen duk uh, goizeko hameketaik gaieko laueta. Hor, justo baduk terreno, baduk uh, festivalaen gunia, eta kantindena izanen duk akamparekia justo. Hori justo kantin kantin eta beste, bidetik beste kantin den eh, parkinga duk aparkaleki bat. Hor ebere mian duk hori ez duk sobea igitzekoik, eta ez otoa hartzekoik justot. Eta hodela bai, e, behaz bi egunetan e, lo egiteko pada badate, eta bi egunetan jan eta edateko pada ebai. Bai, bai preforzta hor, ez jagu nahi jenti jundadin e, otoa hartuz osoki mozko, hor dien hor bat duk lekia bi egunez, eta jentia egoiten ahalko duke bai ameni bat igantin, eh, agestietan zerratutuko jak, horro biltzeko hasteko denboa. Beste naz bai, eh, baduk eh, food truck bat jagu hiu, bai burger, bai vegan jan haia baduk bat otaik, bat standak eta ameni bat otaik izanen duk saltzeko, ordin, normalki igitu gabe egoiten ahalko gutzak hor aski huian. Eta birentzeko behaz agian hor sumait er, gogoa piztu diek, nula egin sartze baten egiteko? E, eh, eh, Aizen aduk interneten bidez, gure sare sozialetan baiagu esteka bat. Eta hor, aizena beste naz e, eh, iparaldi matiagu salmentak gune zumbait, bena enu bat ohit, nuntian, bat, badakia bat jela baiunan azparren maulen, bena nun zehatz uko hit bate. Ba, dena den hori hitza hitz festibara joitez oro edienen edo atzamanen duzie. Iurentzeko, azken hitz bat? Etzia uste saldun festivaliat. Eh, hik ba huki, azken hintz bat gehitzeko. Lehena maulen! Eta bai, behaz hoi lehena maulen, osteretan neskenin inhuntan mauleko raialaian kuntzertien tako, e, eh, alderdin datekilaik, eta doidoia metro sumaitetan kantuko zelaian behaz, e, eh, akampaleku edo logia, erremezala, bai osteale arratxan, bai ete nesken egunin.